Açık Dergi Herkese iyi akşamlar. Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mahut'una ben. Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve Feyyar ile birlikteyiz. Evet Han'dan gerçekleştiriyoruz bu yayını. Açık Radyo'nun İstanbul Bienali 17. İstanbul Bienali kapsamında düzenlediği canlı yayınların bir parçası olarak e, karşınızdayız. Sizlerle birlikteyiz. Ee, evet heyecanlı Açık Dergi'nin ilk Bienal yayınım oldukça da e, şenlikli ve çok sesli bir şekilde ilerleyeceğiz. Bir e, ufak parça anonsu yapayım sonra bu akşamın sürprizlerini sizlere açıklamak istiyorum. Haftanın albümünden e, kısa bir kayıt dinlettik sizlere. Emmett Cohen'in yeni yayınlanan Uptown in Orbit'inden Finger Buster'dı Açık Dergi'de sizlere sunduğumuz Evet şu dakikadan itibaren özel mülakatlar yayında olacak. E, saat 6 ile 7 arası yani önümüzdeki dakikalar boyunca e, Radio Artson ekibine ve Oda Projesi ekibine e, kulak verme imkanını bulacağız. Biennale özel gerçekleşen bu açık dergi yayınında 4 meslektaşımızla buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. E, Radio Artson ekibinden Sara Washington ve Knut Oferman'la e, Oda Projesi'nden Özge Açıkol ve Seçil Yersel'le bu akşam saat saat 7'ye kadar geçecek sürede yayını paylaşacağım. Hatta Özge de hemen burada. Onun da bir sesini duyarsam ben de heyecanımdan biraz galiba Merhabalar. Kaçabileceğim. Merhaba Özge, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Açık Radyocuların çok iyi bildiği Oda projesi. Yıllar içerisinde çok farklı e, şekillerde e, ortak üretimlerimizde olmuştu. Şimdi İstanbul Bienalinde de e, buluşmanın e, o güzel e, duygusu içindeyiz. E, Barınhan'da, stüdyoda, e, stüdyoyu paylaşıyorum Özge ile ve Zoom'da iki konuğumuz var. E, evet, Radio Art Artson ekibim geçtiğimiz aylarda bir e, radyo festivaline imza attılar. E, Oda proje projesinin de katılımcısı olduğu 100 günlük bir radyo festivali e, dile kolay. E, bunun ayrıntılarını konuşalım diye düşündük. Bu özel açık dergi yayını içerisinde Lüksemburg'a bağlanacağız dolayısıyla. Ama bu bağlantıyı gerçekleştirmeden saat 7 itibariyle Buket Uzuner'in de yayında olacağını söylemek isterim. E, zira Antroposen Sohbetler iki haftada bir salı akşamları olduğu gibi yayına katılacak. Utku Perktaş'ın hazırlayıp sunduğu kuşağımızda bu akşamın bu barınan e, yayınla özel olarak e, Buket Hanım'ı da e, konuk edeceğiz. Tüm bunların heyecanıyla e, sunacağımız bir canlı yayın 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programında ya da Açık Radyo Radyo.com.tr'de sizlere e, ulaşacak diye ümit ediyoruz. Evet bu uzun girizgahın ardından şimdi hemen söyleşimize e, geçmek istiyorum. Konuklarımı, konukları tanıtmak istiyorum. Lüksemburg'a artık bağlanalım. E, çok daha vakit kaybetmeden çok fazla konuşacak şey var. Evet, uh, dear friends, uh, from Radio Artson, Sarah Washington, and Kunto Ferman, welcome to the Açık Radio broadcast. Thanks for joining us. Hello. Hello. Happy to be, be here. here. <laughs> yeah, it's so excited to to meet you. Actually, it was so excited to even hear about you, uh, your festival Radio Arts Zone, uh, and yeah, we'll have some double and triple <laughs> excitements in the, in this radio show. So <laughs> let's not lose any more time. Uh, let's uh, talk about the Radio Arts Zone this uh, evening. We'll have the occasion to learn about the sound-based media in Europe and its environs, and the radio as a medium for artistic music production. So for this, we will focus on an international project called Radio Art Zone, uh, which has been on air for 100 days uh, during the summer in the European capital of culture, Ash. Uh, so it will be a bilingual uh, uh, broadcast. So I will sometimes make a little pause pauses to make a little translation, but yeah, let's start uh, with the details. Can can you please uh, give us a little uh, framework for us for your amazing project called Radio Arson? I mean, can you tell about its genesis it's kind of complicated it's, there are many many collaborations during its organization so yeah dear sarah and could you please tell us about radio Arson uh, for the açık radio listeners well, I think the first thing you can say is that you can see it as a radio work, like a single radio work that consists of 100 days of radio. And those 100 days are broken up into shows. So each day is a show made by a different artist. And we gave artists 22 hours as their radio show. So we said to them, we want durational works, we want you to come up with fantastical ideas for radio, and we want you to make 22 hours. And then we wanted to reserve two hours every day to make a collective live show in different locations in Esh to do with eating because we wanted to eat during the project. So we wanted to have <laughs> food, we wanted to meet different people. So we thought, well, what better than we go to different people's houses and we cook together? They show us how they cook and we broadcast the whole thing on air. A, a very informal radio show. So we had the formal 22 hour artworks which make up a 100 day bigger artwork for the capital of culture, and then these two hours a yeah. very relaxed radio shows. Yeah. So I make a little summary in Turkish if you if uh, you let me. Evet, e, Radyo Artson ekibini konuk ediyoruz. Bir kere daha söyleyeyim radyolarını yeni açanlar için. Geçtiğimiz e, yaz ayları boyunca 100 gün boyunca sürmüş muazzam bir etkinlik. Az evvel de kısaca söylemek istediğim gibi. Evet, Ash kentinde gerçekleşti. Bu sene Avrupa Kültür Başkenti e, idi orası. E, Ayrıntıları giderek daha fazla konuşacağız. 100 gün boyunca e, 100 e, ayrı iş üretildi aslında. iki farklı perspektiften bakılabilir e, diyor Sarah Washington bu e, Radio Art Zone e, organizasyonuna. E, 24 saatin 22 saati sanatçılar tarafından Radio Art Zone için üretilmiş özel radyo işlerine, radyo art işlerine e, ayrılmışken geriye kalan 2 saatte de en formal diyebileceğimiz radyo konuşmaları olmuş. Bunun e, bu konuşmalarında eş kentinin farklı e, alanlarına dağılmış mutfaklarda gerçekleştiğini e, belirtiyor Sara. Aynı anda e, yemek yemeyi de istiyorduk bu yayın sırasında diye. Evet bu mutfak ayrıntısına e, konuşacağım. Um, please go on uh, Sara or Kunut if you have something to add more. Well, you also asked about the the genesis of the whole thing. Yeah. Um, well, we we don't have our own radio station, so when we do projects and we want to do radio art, we need to team up with uh, other radio stations, and that was what happened five years ago. We got to meet a community radio in Luxembourg, mm-hmm. and it's called Radio Ara. Mm-hmm. And they are interested in art as well, and they had heard, just like us, that this city in the south of Luxembourg was to be the European capital of culture. And so five years ago, we actually started with this idea that, well, we could bring the artistic side of things and they could bring the infrastructure side of things. And then we could actually broadcast proper, like FM coverage in Luxembourg. So that, that was the, the lucky meeting that we had at the right time to to kick all this off. Yeah. Yeah, it's a long run project. I, I as I can mm. see, it's five years. Mm. Yeah. Mm -hmm. Evet e, aslında nasıl geliştiğini sormuştum sorunun ilk bölümünde. Ray Duarteson ekibine bir dizi işbirliği e, sonucu olduğunu biliyoruz. Beş yıl öncesine dayanıyor Radio Ara'nın isminden e, bahsettiler. Evet, bizim kendimize ait bir e, radyo kanalımız olmadığı için Radio Ara ile bir araya geldik ve radyo sanatına ilişkin e, bu projede bu şekilde e, belli oldu diyor. E, Knut, e, Lüksemburg'un güneyinde bulunan Eş kentinde bu arada yayın yapan bir radyo, Radyo Ara ve 5 e, yıl öncesinde bu fikir için Radio Arson ekibiyle e, bir araya gelip e, yanlış anladıysam belki Özgür'e düzeltir beni. Radio Arson ekibi işte bu 100 günlük organizasyonu aynı zamanda karasal bir yayını da katarak yani Radio Arson ekibi aslında biraz işin sanatsal kısmının kürasyonuyla ilgileniyor. Radio Ara ekibi de temel olarak radyo altyapısına e, sağlıyor. E, kabaca galiba özetin böyle olduğu e, söylenebilir. Evet, but also uh, you have a, uh, other uh, relations with uh, with a radio from London, Resonance FM, and also you are, you are part of the uh, mobile radio as well, which is uh, uh quite an amazing uh, organization. If you could uh, tell more about those two points as well. Well, we we were part of a team that were lucky enough to be able to set up a community radio in London, which was Resonance FM. The law was changed uh, around the turn of the century to allow for proper community radio in the UK for the first time. And we applied for a license as a community of artists. And mm-hmm. Knut and I were both on the team, so we we figured out, you know, that it wasn't only like a local community, but also that we could we could claim that that was a legitimate community of interest for a radio station. Mm. So that started out pretty much as a radio art project. It kind of it's evolved. It's still going today, you know, and there's a lot of regular program makers and. Mm. Mm-hmm. Nowadays, I suppose you would call it an art station rather than a radio art station. Mm-hmm. Um, but in the early days, we were doing a lot of radio art. And then after a few years, Knut and I started to get invited all around the world to do different projects because people got very excited that there was something different happening in radio. So we started doing little projects all over the place. And then in the end, you know, I really wanted to leave London. So we said, well, let's let's go and travel to some of our projects that we get invited to do and uh, mm-hmm. keep traveling and see what happens. And that was the genesis of mobile radio. Evet. Evet bu projenin oluşumunda, Radyo Art oluşumunda bizim de okuyabildiğimiz yani görebildiğimiz e, kadarıyla iki önemli nokta daha vardı. Onları sorduk konuklarımıza. Birisi Londra'dan belki bir kısmınızın da çok iyi takip ettiği e, Rezonans FM. E, şu anki konuklarımız da Rezonans FM'in kuruluşunda 2000'li yıllara geçerken e, bulunmuş isimler. E, Rezonans FM'in içinden aslında e, çıkan bir radyo fikri olduğu söylene, söylenebilir ama İngiltere'de e, 2000'li yılların başında gerçekleşen bir takım hukuki dönüşümlerle birlikte topluluk e, radyosu e, olmaya ilişkinde mefhumları geliştirmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yıllar içerisinde farklı farklı organizasyonlarla yılında Rezonans FM ki hala yayında olduğunu da söyleyelim. E, farklı işlevlerde bulunmuş. Evet, zamanında biraz daha e, radyo sanatına yönelik işler yapıyorduk ama şimdi sanat radyosu gibi bir yerde kendimizi konumlandırıyoruz diye de belirtti Sarah Washington. Onu da e, eklemek lazım. E, sonrasında da Rezonans e, FM ve devamında gerçekleşen projeyi takiben de Londra'dan çıkmak istediklerini daha gezici e, bir formata geçmek e, geçmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Burada da zaten Mobile Radio e, uygulaması ortaya çıkıyor. Dünyanın farklı yerlerinde farklı fikir e, ve iş sahipleriyle birlikte e, bir dizi yayın yapmak için devam eden e, bir oluşum Mobile Radio. Aslında Radio Arzon pek çok fikrin e, sonucunda doğmuş böyle çok uluslararası muazzam bir e, proje. Evet şimdi e, söyleşinin İngilizce kısmına e, devam edelim. Uh, how did you create the shows during the radio arson during the festival? Because uh, there there are many collaborations between the radios and also, yeah, it was an art station, so you collaborated with the artistic groups, and as I can uh, imagine, all this is a is a big traffic. Uh, I guess it wasn't all improvisation, and so how what, how was your uh, perspective while curating this? You know uh, big event between the radio communities and the artistic groups. Yeah, yeah. I mean, it's it's true about not so much improvisation this time. Actually, we did a project six years ago called Radio Revolten, and there we broadcast for thirty days, and there we did not have any program at the beginning of the mm-hmm. broadcasting. So um, this time around, we decided that we would program everything in advance. <laughs> yeah. Um, this still means you have to do some improvisation, but on a different level. Let's put it that way. Yeah. Um, so, hun- to find a hundred artists who are capable of making a really interesting 22 hour long radio show is not so difficult. Um, the, we we basically curated it, so we invited people that we knew already through our history of working mm-hmm. in this field, and mm-hmm. we also looked for people who maybe we have come across but we never had any contact with. Hmm. Um, and we also actively tried to find really unknown groups or radio stations or artists um, of course, most of this was during the pandemic period, so it was mainly online stuff. We couldn't go anywhere, but hmm. um, that's how the, the, program became a mixture of, yeah, for us, of the old and the new uh, people. And we then, of course, asked every artist, please send us an idea. What would you like to do? So we hmm. didn't come with any prescriptions. We just said, okay, it has to be 22 hours. What's your idea? Evet, temel olarak şunu sordum aslında. Bu bir e, dizim, e, radyonun, topluluk radyosunun ve e, bu topluluk radyolarında yayın yapacak sanatçıların e, buluşması olarak özetlenebilecek bir proje Radyo Artson. Buradaki iletişimi ve kürasyonu nasıl gerçekleştirdiklerini, işin içinde biraz e, acaba doğaçlamanın da olduğunu, olup olmadığını e, merak ettim, onu sordum. Evet, bu doğaçlamadan biraz uzak gerçekleşen bir organizasyonu diye devretti Knut. Daha önce Radyo Revolta isimli bir e, başka projeleri var yine e, farklı ortaklıklarla yapmış oldukları. Orada e, aslında işin içinde biraz e, daha fazla doğaçlama vardı ama e, bu sefer e, hemen her şeyin programlı olduğunu daha doğrusu farklı düzeylerde e, doğaçlama öğelerin, öğelerinin olduğunu belirtti. E, programın başında da söylediğimiz gibi 100 farklı sanatçı ya da sanatçı e, grubuyla çalışıyorlar Radio Artson e, için ve e, temel olarak aslında bu sanatçı gruplara e, temel fikirlerinin ne olduğunu e, sorarak e, biraz da özgür bırakıyorlar diye düşünüyorum. Birazdan aslında bu sanatçı ekiplerinden biriyle de söyleşiyi devam devam ettirerek biraz daha somutlaştıracağız. E, programın başında da söylediğim gibi Oda Projesi de Radio Artson'un katılımcıları e, arasındaydı. Evet, e, e, den tanıdığımız bir e, dizi sanatçı grubu ama buna ek olarak da belki hani... E, duymuş olduğumuz ama tanışma fırsatımızın olmadığı gruplarla da bir araya gelme fırsatını bulduk. Dolayısıyla biraz bildiğimiz biraz bilmediğimiz bir e, ortamdaydık ve temel olarak aslında sanatçılara e, radyoda ifade etmek isteyecekleri fikirlerinin e, ne olduğunu söyleyerek e, ilerledik e, diye belirttim. Yani 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programı Barınhan'dan bir özel yayına devam ediyor. Geçtiğimiz yaz 100 gün boyunca e, devam eden Lüksemburg'da gerçekleşen bir büyük radyo festivalinin ayrıntılarını Lüksemburg'dan iki meslektaşımızdan aldığımız canlı e, yayında gerçekleşen bir söyleşi işin içindeyiz. Evet ufak bir reklam arasına gitmemiz gerekecek e, galiba saat 6.30'a ulaştı. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yayına Oda Projesi de katılacak. Özge Açık Kol'la şu anda stüdyoyu paylaşıyoruz. Seçil Yersel de birazdan e, radyoya katılacak. Evet kısa bir araya gidelim şimdi. Radyonuz açık kalsın. Açık Dergi Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'da canlı yayındayız. 1 Kasım 2022 tarihli e, yayınımız bu. Ee, evet Bienal'den özel gerçekleşiyor yayın. Barınhan'da Açık Radyo'nun kurmuş olduğu stüdyoda. Bugün çift dilli bir yayın gerçekleştirmekteyiz. Zira e, Lük, e, Lüksemburg'dan bizim e, meslektaşlarımız bu akşam yayına katılıyor. Geçtiğimiz yaz gerçekleşen 100 günlük bir radyo sanatı etkinliği ya da sanat radyosu etkinliğini Radio Art Zone'u sizlere bu Biennale özel e, yayında sunalım istedik. Hem de dünyanın farklı yerlerinden radyocular için de bir tür buluşma olarak da kendimiz için böyle bir güzellik yapalım diye düşündüm. Şimdi söyleşiye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Benim Radio Art Zone ekibine soracağım bir iki soru daha var. Sonra da hızlıca Radio Art Zone Festivali Festivali'nin e, katılımcısı olan Oda Projesi ekibiyle yayınımızı sürdüreceğiz. All right, dear Sarah and we are back uh, in the broadcast. So my next uh, question um, about your motto. Actually, um, the project was a call for a radio that sounds different every day. It sounds amazing. Could you elaborate more on your uh, multidisciplinary approach? I, I believe that that difference is uh, is uh, being, being possible with, with this multidisciplinary approach of yours and. Uh, also, if you could elaborate on the outcomes of this multidisciplinary approach and maybe the obstacles it generated um, during the organizations. Yeah, well, I, I suppose um, in our quest to find different things for the radio, we approach all sorts of different people because we we think that anybody can make art and anybody can make art for the radio. So if we're interested in artists' work, they don't necessarily have to be somebody with a proven track record of making radio. So we might go to a theatre director or group or some other kind of artist and say, we really like your work. What, what we've heard, we can imagine in our imagination that could that could be transposed onto the radio. And, and do you have any ideas? You know, would you like to try? So that's one way of finding new things, as we were talking about earlier. Um, and the kind of the kind of problems that you can face, um, especially in this time of, of lockdown, because as Knut mentioned, we couldn't go and meet people and work with people very much in the couple of years before the project. So you're not having direct experience of people, and the the the projects that worked the best within Radio Art Zone were with people that you had more contact with. I think if you have less contact with people, then there's more um, room for misunderstanding, or if people are not staying in contact, then you might end up with something a bit different from what you asked for, or, you know. Um, and people don't necessarily read the information that you give them about what you want. <laughs> and, uh, we found that very often. <laughs> the, the, number of times we were asked by the artist, is it 24 hours or 22 <laughs> hours? I mean, it all, you know, that amount of time, it just, it kind of, it's just a big amount of time, you know. Yeah. Uh, no need to be so specific, I suppose. And some people actually sent us longer than 22 hours, which was yeah, funny. it's amazing. it's already a very long uh, interval. Yeah, yeah I mean, this is. It, Maybe let you translate a bit. Uh, okay, yeah. If I may, yeah, thank you yeah. so much. Evet, e, bu festivalin Radyo Art Festivali'nin, Radyo Art Zone Festivali'nin bir mottosu var. Her gün farklı ses çıkaran radyo olarak e, proje lanse edilmişti. Böyle bir çağrıyla ortaya çıkmıştı. Buradaki e, yaklaşımın yani çok disiplini, multidisipliner e, yaklaşımın hem getirilerini hem de e, arada ürettiği e, olduysa şayet engellerin ne olduğunu e, sordum ekibe, radyasyon ekibine. Onlar da evet yani temel yaklaşımların aslında bir multidisiplinerlik içerdiğini, bunun da temelde aslında e, hiç kimsenin e, bir radyo yayını yapmak için, radyocu e, olmak için bir e, özellikle lisansa ihtiyacı olmadığını e, inandık e, inandıklarını belirtti. Yani herkes aslında e, çıkıp kendi e, uzmanlığını, kendi iyi bildiği şeyi radyoda anlatabilir. Dolayısıyla bizim hani en başta e, yola çıkarkenki fikrimiz evet gidip bir tiyatro yönetmeniyle, bir sanatçıyla aslında fikrini beğendiğimiz, üretimlerini beğendiğimiz bir sanatçının işlerini radyoya taşıyabileceğimize dair inancımız aslında bu multidisipliner yaklaşımı mümkün kıldı diye belirtti Sarah Washington. Engeller konusunda ise pek çoklarınızın da yaşadığı gibi pek çoklarımızın da yaşadığı gibi. E, bu festivalin organizasyon kısmı yani öncesi e, ağırlıklı olarak pandemiye denk geldiğinden ve bu pandemi boyunca da e, bütün dünyada yaşanan o temas eksikliğinin yani iletişim probleminin e, organizasyon sırasında etkinliğin düzenlenmesi sırasında e, kimi yanlış anlaşılmaları da ortaya çıkarabildiğini bunları da yaşadıklarını söyledi. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde evet bazen insanlara iletişim kurmak yazılı iletişim kurmak bile imkansız olabiliyor. Arada böyle aksamalar oldu diye belirtti sevgili Sarah Washington. Şimdi ben Knut'un sözünü kesmiştim. Ya yeah, I'll pass the microphone to Knut right now. yeah, I was just uh, going to mention that we were lucky to have a really interesting studio space. It was one big building with a high ceiling and, uh, you know, very special uh, atmosphere, I think. And for each artist who came to visit to do their show live, we kind of completely emptied it we took away everything the microphones the mixing desks everything and said how would you like it hmm. so this was this made a, a, possibility for people to create almost uh, installations that yeah. then would run in the space and would would be heard on air and uh, so that was something i think that that we always think of that the space from where you transmit really influences the type of radio that comes out of it. And you also mentioned the the, the obstacles. Um, we sometimes had shows that were streamed in from places far around the world. Mm-hmm. Uh, and then sometimes you have no control at all. And in one yeah. show, it happened that the person who made the show was so tired because he hadn't slept the night before and he hadn't slept before doing his show that he fell asleep during his show and broadcast five hours of silence of him <laughs> falling asleep on the mixer, literally. So these are the things that happen, and uh, by now it's a funny story. But at the time, of course, we yeah. were like we were calling him and <laughs> texting and doing everything, and uh, he was just completely <laughs> yeah yeah it's uh, knocked out. Yeah, it's a very interesting John Cage remake, I think. The yeah. whole silence, involuntary. yeah. yeah. Involuntary yeah. Evet, Knut da e, tabii ki ekleme, ekledi e, bu genel e, yaklaşımlarını özetlemek için e, nasıl aslında bu kadar çeşitli seslerin çıkmasını başardıklarını sormuştum. Onlara tahsis edilen stüdyo e, alanının çok özel bir alan olduğunu, çok e, büyük bir mekan işte yüksek e, tavanları olan e, bir mekan üstüne üstlük biz de e, burada yayın yapacaklar için bu mekanı e, boşalttık ve her seferinde aslında onların istediği şekilde istedikleri e, tarzda bir e, mekanda yayın yapmalarını mümkün kılınca e, yayınlar da dolayısıyla çeşitlendi çünkü bir yayını nereden yaptığınız o yayının içeriğinde nasıl olduğuna çok belirliyor diye ilham verici bir cevap e, verdik Nut. Bunun yanı sıra e, uzaktan yapanlar e, da olmuş e, bu Radio Son etkinliğini ve e, bir sanatçılardan e, birisinin şans eseri e, bir önceki akşamdan çok uykusuz olduğu için e, 22 saatlik yayının 5 saatini uyuyarak geçirdiğim e, çok zor bir an e, geçirdiklerini e, şimdi birazcık aslında bunu gülerek anlatıyoruz ama bunu yaşadığımız zaman yani e, yayın sırasında programcının uyuduğu o an gerçekten çok zor bir e, andı diye belirtiyor gerekiyor. Evet, e, çok geniş çaplı bir etkinlikten konuşuyoruz bu akşam. Radio Artson e, etkinliğinden. E, mutfaklardan bahsettik. 22 saat evet, gerçekleşen sanat e, yayınlarına ek olarak günün geriye kalan 2 saatinde mutfaklarda dan yapılan yayınlara ayırmış vaziyette. Ben son olarak da bunu sormak istiyorum. Sonra daha da vakit kaybetmeden o da projesiyle e, de konuşma çok istiyorum çünkü. Uh, let's talk about the kitchens uh, lastly. What was your reason uh, for transforming kitchens into broadcasting areas? I mean, Knut just maybe just replied uh, about uh, in, in the last question, but well, it's a quite interesting way to put, to put the informal uh, ways of communication on, on, air. So, what was the you know uh, initial idea of kitchens? Well, the very first reason was because we'd done a hundred day radio station once before at the Sao Paulo Biennial in 2012. And we'd been told that Sao Paulo was the foodie capital of South America and it would be a great place for eating and we, we found it impossible to feed ourselves on a daily <laughs> basis, working 14 hours a day in a radio studio in a big <laughs> biennial building in a park in the middle of nowhere and living in an area where everything was shut in the center of town when we went home. So, um, one of the first things was, well, how do we, you know, how do we make sure that everyone gets fed? and how can we then <laughs> turn that into a collective experience and yeah. why shouldn't we do it on the radio because if we do it in people's kitchens and we invite cooks, then we really get to meet people locally. It was a way to find, you know, to to make a community basically around the radio station because we didn't know a lot of people there. We knew a few people around the radio and our team, but you want to reach out beyond that. You know, you want to to get other people involved. And in Sao Paulo, we got other people involved by inviting artists and musicians to come and make their own shows. But this time, as we were curating everything, this was a way to get other people to, to give over the airtime, you know, to give that to other people and let them them mm. do what they want with it and to be keep it very relaxed and say to everybody you know it's not you're not interviewing people whatever comes out comes out and often in ordinary conversation the the most interesting things mm. are said you know Evet mutfakları niye kullandınız? Mutfak yayınlarının fikri nereden çıktı diye sormuştum. 2012 yılında Sao Paulo'da gerçekleştirdikleri benzer bir e, organizasyon e, sırasında hani saatlerce bir radyo yayını e, sırasında hani aç kalma deneyimini aşmak için aslında e, ortaya çıkan bir fikirdi. Yani yayında yemek de yiyebilme fikri zaten en başında Sara bunu söylemişti ama radyo artık son e, da bunu e, bunu bu fikre bir başka fikir de e, ekleniyor ki e, bu etkinliği aslında sadece radyocularla kısıtlı e, bırakmamanın da bir yöntemi oluyor mutfağa taşımak. Çünkü böylelikle bulunduğunuz yerde yani yayın yaptığınız yerde bir biçimde yayına başka sesleri, başka insanları da katmış oluyorsunuz. Bir sofrayı e, yayına verdiğiniz zaman ve bu e, yayınlar sırasında da gündelik konuşmaların yayında kendine yer bulması da evet mutfağın temel olarak kullanılmasına sebep diye belirtti Sarah Washington. Okay, uh, I really thank you so much uh, for being uh, on air with me. Uh, maybe hmm. we can we didn't share the kitchen this time, but maybe next time we'll also have the hmm. <laughs> opportunity to share a studio together or a uh, kitchen together. Right now. Uh, if you have something to to, uh, to add, please do, and, um, and then I will turn uh, to Özge Açıkoğlu and Seçil Yerser to talk about the contribution of other projects. Mm. Well, we wave to Erske for sure. <laughs> it was lovely to have her here. And we can maybe say that um, hopefully in two weeks' time, we will have finished uh, collecting our archive for Radio Art Zone. And then uh, all the shows, all the artistic shows, 2,200 hours of radio production should be available for streaming on the website radioart.zone. So Fantastic. I hope in two weeks' time. <laughs> well, thank you. Thank you so much. It's a, such a great effort, I mean, to even make this archive available. Well, at. çok kısa süre içerisinde iki hafta içerisinde Radio Artsun'un web sitesinde bu geçtiğimiz festivalin yani 100 günlük festivalin kayıtları yayınlanacak. dedi Özge yanlış anlamadıysam 2200 saatten bahsediyorlar galiba. 22 çarpı 100. Evet 22 <laughs> çarpı 100 2200 saatlik radyo e, kayıtlarının da e, yakın zamanda arşivde ulaşılabilir olacağını dolayısıyla orayı da e, takip etmemizi de e, tavsiye etmiş oldu. Knut onlara çok e, teşekkür ediyorum ben. Radyo Artsun'un şimdi katılımcılarına geçmek istiyorum Knut. Ferman ve Sarah Washington'la konuştuktan sonra Lüksemburg'da bu gerçekten e, radyoculuk açısından çok heyecan verici etkinliğin parçası olmuş. Oda projesinden e, iki e, dostumuz burada. Artık konuk demeye de çok dilim varmıyor. E, Özge ile zaten beraberiz. Stüdyoda Özge Açıkkol'la. Seçil Yerser de Zoom'dan şimdi bizlere e, katılmış vaziyette. Seçil merhaba duyabiliyor musun bizi? Merhaba, merhaba duyuyorum. Evet, merhaba. Sağ ol sen de zaman ayırdığın için bu e, programı paylaştığın için bizimle. Hakikaten do- doğrudan soracağım nasıl bir e, şeyde tecrübe ediyen siz radyo e, yapmanın çok farklı biçimlerini yıllar içinde denediniz. E, bu kadar sizin fikrinize yakın bu kadar çok insanı e, bulmakta heyecanlı olmuştu diye düşünüyorum. Biraz anlatır mısınız nasıl geçtiğini? Çok çılgıncaydı diyebilirim ben. Özge devam etsin. <laughs> Evet 22 evet, saatlik ben, bir yayın oldu. E, çok çok saat. çılgın. Evet. <laughs> Evet, stüdyoda olmanın ayrıcalığını kullanarak seçil. <laughs> ben başlayayım. Ee, şey, yani öncelikle çok heyecan verici bir davet oldu bizim için. Ee, çünkü sanıyorum işte 2006-2007 sonrası Açık Radyo ile olan e, ilişkiden sonra e, tekrar bir geri dönüş gibi oldu bizim için aslında. Evet. Ve 22 saatten bahsediyoruz tabii. Evet bir yandan da e, bu yani tabii bizim için ilginç çünkü diğer katılımcılarına baktığınız zaman Radio Artso'nun aslında e, yine de biraz daha e, teknik olarak da içerik olarak da ses ağırlıklı bir e, hı hı. şey içer yani ses sanatçısı yani sound artist evet, anlamındaki sound ses sanatçısı hmm. <laughs> ee, ya da evet müzisyen ya da e, daha ağırlıklı olarak hani öyle bir profil görürken biz tabii biraz bunun hem e, bir medyum olarak radyoyu daha önce deneyimlemiş evet. sanatçılar olarak ama bir yandan da gerçekten araç olarak kullanan evet. e, bir grup olarak birazcık hem ayrıca ayrı bir şey de yapmış olduk sanıyorum ama toplamdan bahsediyorum. Hı-hı, tabii ki bizim tabii ki. gibi katılımcılar da vardı. E, ve e, tabii bizim için çok ilginç de bir deneyim oldu çünkü 22 saati e, biz aslında ne yapacağız Evet. Derken e, çeşitli e, denemeler, <laughs> e, deneyler diyelim. E, hı. Yani ona aslında izin veriyor 22 saatlik bir yayın. E, biraz öyle bir şey. Yani bir gün neredeyse bir günlük bir şeyden bahsediyoruz aslında bir döngüden de bahsediyoruz. E, biraz bizim bu son yıllarda 2013 yılından beri aslında e, yaptığımız e, anne ve sanatçı olmak üzerine annelik ve e, üretimin nasıl devam ettiği, hı hı. annelik ve üretim ilişkisi üzerine düşündüğümüz projenin aslında bir tür e, bir alanına da dönüştü bu 22 saat bizim hı için. E, belki Seçil devam etmek ister diye burada durayım. Tabii burada Seçil'e dönelim. <laughs> E, ya şeyi ben e, düşündüm de şimdi hem tabii ben orada değilim hani X'enin sesini duyunca zaten e, orada oluyorum. Hani onu bir kere daha fark ettim <laughs> açık radyo mekanına. Yani şu an Berlin'deyim. E, o yüzden daha da tuhaf bir şey oluyor tabii benim için. Tabii. Yani bu radyo mekanını kuran e, seslerden bir tanesini duyunca direkt e, mekanın içine dahil olduğunu fark ettim. Bir onu söyleyeyim tekrar. Eksik iyi geldi. O yüzden <laughs> kısa bir süreliğine. Ee, bizim yani 22 saati e, düşündüğümde ya da şimdi tekrar bir dinleme olanağımız olacak. Biz ne yaptığımızı aslında bütünüyle e, dış kulak olarak dinleyemedik. Hı hı. Yapıcı olarak e, dahil olduk, yaptık ve hani havaya gitti gibi geldi ama tabii kayıt hı altındalar. Şimdi duyunca çok daha farklı bir şey dinliyor olacağız. Tabii. Bana direkt e, Galata 2005 e, yılında e, yaptığımız e, kaçak radyo projesinin evet. içine düşmüşüz gibi de gelmişti yeniden. Çünkü ele aldığımız malzemelerden bir kısmı da hani Özge'nin söylediğine ek olarak anneler, anne sanatçılarla yaptığımız ya da onların bize yapıp gönderdiği sesler dışında mahallede yaptığımız sonsuzca bitimsiz radyo projesinde tabii ki tırtıkladık. O bizim her zamanki şeyimiz, enerji kaynağımız aslında. Dolayısıyla da açık radyo da aslında e, yeniden e, oradaki ne diyelim radyo Akson'un içine dahil oldu. Bir de tabii aslında radyo içinde radyo dedik biz gene. Evet. Dolayısıyla aslında katmerli bir durum oldu. E, yani biz e, gene girdik ve ardından hani Galata'daki yayın ve Ladı'daki yayını takiben Açık Radyo'da e, dahil olmuş oldu 22 saatin içerisine. Evet, konuya çok hakim olmayanlar için çok hızlı bir özet yapayım. Yani Galata'da Şahkulu mahallesinde yapılan bir lokal ve tırnak içinde kaçak yayının bir müddet sonra Açık Radyo'nun karasal ve legal yayınının parçası olduğu radyo içinde radyo projesinin yıllar sonra bir grup e, radyo e, profesyonelinin ve meraklısının gerçekleştirdiği radyo festivalinde kendine yeniden e, yer bulmasından bahsediyoruz. Böylelikle hem aslında o proje kendine yeni bir bağlam bulmuş oluyor hem de işte bundan 15 yıl önceki e, Açık Radyo sesleri ama ondan da önceki Galata sesleri Lüksemburg'da kendine yankı buluyor. Bu ancak radyonun yapabileceği e, bir iş gibi geliyor bana. Radyonun kesinlikle. mümkün kılabileceği kesinlikle, bir şey gerçekten. Kesinlikle. Ve şimdi aslında bunları biz e, web siteleri üzerinden hep beraber hani e, açık bir şekilde dinliyor olduğumuzda bu sefer kat yani iyice kat bir, bir tık daha bir katman olmuş olacak. Çünkü diğerlerini de duyabiliyor olacağız. Diğer sanatçıların yaptığı projeleri de dinliyor olacağız. Evet. Dolayısıyla e, yani şey çeper daha da genişlemiş olacak aslında. Evet daha da genişlemiş olacak. Bir bağlamı daha var aslında bu söyleşinin. Siz bir yandan 17. İstanbul Bienali'nin de bir parçasısınız. E, Bienal gerçekleşmeden önce yani ertelendiğinde radyoda gerçekleşen bir özel yayın olmuştu. Yani aslında Açık Radyo Bienal mekanı idi Bienal'den önce. O sırada da zaten o radyo Bienal programı içerisinde sizin sesinizi de çok duyma duyduk, duyma şansımız e, oldu. O da projesi onun da içindeydi. Sonra ama kendi bağımsız varlığıyla da Bienal'de bir şeyler üretmeye devam etti bayağı birbirinin içine girmiş fikirlerden bahsediyoruz galiba. Şeyi merak ediyorum hazır buradayken çok kısa bir zaman kaldı haksızlık da olacak. Çok uzun yıllar süren fikirlerin sonucunda bir Biennale'de ürettiğiniz işler de var. Neler oldu bir Biennale'de diye çok fena bir şeytan avukatı sorusunu sorarak belki e, ufak bir iki özet mi alsam sizden? <laughs> ee, ben aslında evet tam biraz aslında Radio Art Zone'un içeriğinle bağlantılı olarak da Hı. bahsedecektim Radyo tamam. Bienal'den. Onunla başlamış olayım. Ee, Radyo Bienal'de biz aslında yine çok heyecanlandık Zeyno ilk bahsettiğinde kamusal programlar böyle böyle radyoda işte gerçekleşecek dediği zaman. E, fakat genelde sanatçıların birer programları oldu <laughs> aslında. Biz orada da hemen her programda mutlaka biz katılacağız gibi böyle bir e, 15 dakikayı <laughs> işgal eden bir şey yapmış olduk o heyecanla. Ve orada da bir takım aslında haftanın sorusu dediğimiz sorular vardı. Hı hı. E, sadece şimdi bir tanesini hatırladığım için zaten vaktimiz de olmadığı için tek bir örnek vereyim. Mesela şöyle bir soru e, biraz hem radyo yine radyoyu kurcalayan hem de e, kadınlık annelik mevzusuna e, e, kurcalayan hmm. mesela bir sorumuz işte görün e, görünmez emek ile radyonun görünmezliği arasında nasıl evet. bir farkı vardır <laughs> diye bir soru mesela. Doğru. Bu soruyu farklı kişilere sorduk. Aynı hmm. şekilde Radio Art Zone'da da bu biriktirdiğimiz soruları aslında her hafta Radyo Biennale'de biriktirdiğimiz soruları farklı farklı kadınlara yönelttik ve onlardan e, gelen e, tepkileri diyeceğim çünkü sadece bir konuşma değildi hepsi e, ses kayıtları vardı vesaire bunları aslında bir araya getirdik bu 22 saatin içinde de bir yandan e, bizim başka bir e, Seçil Anekse'de sen devam etmek ister misin? <laughs> Kısa süre kaldı. Ee, aneks hani kısa süre kaldıysa hiç devam <laughs> etmeyin. Çok uzun aneks, hikaye. <laughs> ya evet aneks gazetesi oda da projesinin e, evet. belli aralıklarla e, farklı e, alanlar içerisinde e, çıkarttığı bir yayın. E, 7. sayısını e, Anex'in e, ilk sayısını depremden sonra e, İstanbul e, depreminden İstanbul depremi değil de ona ne deniyordu? Gölcük. İstanbul Gölcük değil mi? Evet, Marmara depremden olarak. Marmara depreminden sonra e, çıkartmıştık. Aneks fikri yani ek fikri. E, bir şeye ekleniminde o ek ekin kendisinin ve eklendiği yerin e, dönüştürücü e, gücü üzerine düşündük. Her sayıda kimi zaman işte yeşili ele aldık, kimi zaman sanat mekanını ek olarak aldık. Bu sayıda da Meğerse aneks kelimesinin içinde zaten gizli duran, bunca zamandır bizi <laughs> bekleyen anne kelimesini gördük. Evet. Ee, ve zaten hani bu yaptığımız projelerin de devamı niteliğinde bu sefer anneliği e, bir ek olarak e, ele aldık. E, bir ek olarak annelik üzerine düşünürsek özdeşleşmeden elimizde neler çıkar diye. Evet, baktık. Harika. Özge devam edebilir belki. lütfen, lütfen, lütfen. Yani son eklemek istediklerim varsa. Ee, yani aslında hepsi iç içe geçmiş iç içe oldu. Evet. O çok iyi oldu bizim için. Yani radyo ses alanı da bir bayağı e, önemli bir ifade e, alanı. E, Aneks gazetesi aslında görsel olarak da çok e, sadece söylemsel düzeyde değil ama görsel olarak da çok ifadeci mi diyeyim nasıl e, tarif edebilirim bağıran bir e, Ece Eldek aslında tasarımcımız sayesinde de e, oldu bu bizim ne yapmak istediğimizi çok çok iyi e, aslında yansıttı tasarıma dolayısıyla gör, yani bunların hepsi bir şekilde ses görsellik ve metinin birleştiği bir bütünden oluş oluşmuş oldu evet. hepsi e, evet. diye ekleyebilirim sadece. Evet. Bizi şimdi ve daha sonrasında podcast'te dinliyor olanlar e, için hani 20 Kasım'da BNN'in biteceğini söyleyelim. Anexama ama varlığına farklı formatlarda ve belki farklı mesajlarda da devam edecek. Radio Artsu'nun bir yandan web sitesinde arşivin açılacağını tekrar hatırlatmış olalım. Ayrıca Radyo BNN'in içerisindeki Oda Projesi müdahalelerini de podcast alanımızdan e, dinleyebilirsiniz. Radyo e, BNN programı içerisinde. Evet, bütün bu son notlarla Şimdi stüdyodan çıkmak durumundayız. Zira Buket Uzner'i e, ağırlayacağız birazdan. Antroposen sohbetlerde Utku Perktaş'ın konu olacak. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. E, yayında bizimle olduğunuz için sevgili Özge ve Seçil. E, nasıl olsa Teşekkür bir araya ederiz. gelmenin başka yollarını ve alanlarını bulacağız. Hiç Buluyoruz. yok buna. E, Buluyoruz e, da. <laughs> bu akşamlık biraz kısa olmuş oldu ama olsun çok mutlu olduk. Teşekkürler. Yani kendi adıma. Teşekkürler. Hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, Sevgiler. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programında Biennale özel bir e, buluşmalar silsilesi gerçekleşti. Kısaca hatırlatırsam Radio Art Son ekibi söyleşinin ilk bölümünde bizlerle birlikteydi. Sarah Washington ve Knut Offerman. Beşi sıra Oda Projesi'nden Özge Açıkkol ve Seçil Yersel'le sohbet etme imkanını bulduk. Radyonuz açık kalsın.